Cât de fericiți suntem când în inimă l-avem pe Iisus Mântuitorul, Domnul și Învățătorul, Fiul Tatălui Preasfânt, Fiul Tatălui Preasfânt.